ba, konfinamendua nola pasada eh, aski isila izan da, guretako, etxeak izan baitira, saietu gira urgentzen konpontzen, eh, mekanika lari bakar batekin, nola pigileti goiti, Eta bestela, eh, bestela komertzioa eta horik, ba, bizki, isilegiak izan dira, bai, mailako zenbaki baten aipatzeko, apirilian aipatzen da e, autoberrien salmentak kipitu direla euneko largoita amagez, Bon, uh, eh, zenbaki adierazgarria ganen dugu? Bai, ba, ebizten da, ba, komertzioa da net, eh? Arainan, eh, jendeak ezin zuen, ez da, ez zuen dretxorik ere, gotoa eh, erosteko ditia, edo ikusteare, edo horian, horian normal den bezala, dena gehiztu da, eh? Zalar, eta amaga, ez da, euneko baina da, haintzineko komandak dira, hor, euneko amag horiek, baina bestela, ez da, komertzioa net gehiztu da, eh? Mm, zer ondorioztatzen aluke horrek zure enpresan edo agentzian adibidez urruinan, Eh, kanporatze batzu, no, zenba langile zizte eta... Bagira ameka horotara, ez kanporatzeak eh, espero ez ez, ez normalean ez, eh? jadanik ikusten dugu aktivitatea mekaniko eta karozeria berriz hartu du bere hildoa eh. baina ondorioak da gehiago komertzu berriaren, auto berriaren komertzuak izango ditu gehiago ondorio. Hori, ez dut menperatzen, orainik zera bakia hartuko duten, hori konstruktoreak, auto, alko egilek, baina da eh, agentzia bakotxak baditu bere helburuak urtean, berritu hainbeste auto saldu, eta jadanik helburu horiek nahiko nahiko zogotza zaila dira, eh, eta hor, segur da, horten, uh, eh, urte osoko helburu hori uh, eh, inorkiztuela egingo. beraz, uh, ea hor bakiko duten hori fosko hori ikusiko, baina Zaila, zaila izanen da, agentzien dako eta konzitzionarien dako urte bukaeran hor baitu ikusten, hor eh, baitu uste onkitzen uh, eh, salmenta bakotxako prima nahi gozu. Eta helburu horiek hitistereak uh, azibatzeko egitea, hori dira bizik importantea da konsortzionarien eta helburu horiek ezpaitira eginak izanen, hor dira horiak ikusiko, ordean gehiago izango da abenduan guretako gizu sartze uh, apaldu, apaldua. Mm -hmm. ikusiko zer egin duen, inira goita bateko eta zenbakietan. Uh, baina, gero uh, langileen dako eta hemen, ba, meka gira, baina normalean ez du eraginik izango uh, mhm. eh, eskunanaren gainean. Ta. Zer dala, zure agentziak ez du bakarrik saltzen, konponketak egiten ditu, eta e, eskuko oto batzu ere saltzen, eta horrek salbatuko du pixka bat egoera zuen kasuan? salbatuko, bon, euh, bai, euh, bai. bai, berriz bere hildu hartuko du, bai, bai, bai berriz bere hildu hartuko du. Salbatuko ez dugu errekuperatuko, eh, euh, galdutako sifo da hori galdua da hori segun. Baina, bon, uh, ala ere, langabeziako laguntzak horiek eta beharrik badirela, uh, jendea pagarazten segiteko, baina, uh, bai berdu, azkar bere, bere, bere, bere hildu hartu, ez eragin handiegia izaiteko. Mm pentsatzen, komertzioa berriz hartuko duela, eh, bere, bere bidea, baina hortan da jokatzen gehiago. Eh. Mm, nola berriz hartzen, nola hartzen duen lanak. Auto berrien salmenta zu aurrek erraiten zina hutan, eh. ilabete oberena, buruila dela, Pariseko uh, auto saloina dela eta... Bai, pentsatik, bai. behar bada gibelatua izanen dela, edo ez ez datua? Ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu, eta pixka bat hor, gira uh, denora ezagun batean, zeren modeloak ere, ba, marka bat ditu bere modeloak atera, modelo batzuk atera berziren konfinamendu benora, demoran bortxaz ez dira atera, eta pixka dena dekalatzen du, ba, nik pentsatzen denak izango dela bederen hiru hilabeteko uh, dekalamendu bat izango dela, benen ez dakigu, ez dakigu, ez dakigu aurten atera berziren modeloak ea zinez aterako diren, ez dakigu entresak diren autoak egiteko ere, beraz, Eh, ez, ez dakigu azkena. Mm. Ez dakigu zer bilakatu den. Eh, Etoriko da berriz, baina, baina eh, aurtengo aurre ikusia hori, hori berriz ikusteko da dena. Bukatzeko behar da deskonfinamenduarekin batian, ere hainbat protokolo behar da errespetatu, zuen agentziana nola pasatzen da? Bai, bon, nola egiten dugun, uh, dugu, oto batek behar bari madu revisio bat edo, edo olio aldaketa bat egin, entzatzen dira, uh, egunean bezeroak uzde zan autoa, eta gu igutzen dira bakarri biara munean autobarnean, hori, eta berdin autoa berri zartzerakoan, ba, guk eh, azkenan gau, gau oso bat egiten da autoa, inoak igu gabe barnean, eta, bon, egiten da garbik eta bat uh, desinfekzio bat autoarena, eta hortako, bo, erosi dugu behar ziren produktuak eta, eta hemen uh, klienteia jera egiteko denak maskarekin dira, eta eskura joikoekin, eta, bon, Segur da autobako txaren dako pasa behar den denbora, duzatu dela, bai. Jon, ualde, uh, mire esker, gure galerera, jardetxirik. Uh, bai, mire esker,